ka mēs esam drosmīgi. Ka tiešām mēs esam drosmīgi, tur vajadzīga drosme. Jums liekas, ka man ir tik daudz drosmes, es tā vienkārši šeit stāvu, vai ne? Tad, kad jūs iznāksiet priekšā, es esmu pārliecināts, ka uh, Dievs to paņem nos, to, kas uh, traucē iznākt priekšā. Jūs paši esat pārliecinājušies atkal reiz no reizes, ka tā arī ir. Bet ir jās, jāspēr šis pirmais solis, šī uzdrīkstēšanās iet, un tad, kad mēs esam spēruši to soli, tad Dievs var paveikt brīnišķīgas lietas caur jums, caur ikvienu no mums. Tāpēc lūksim un nesīsim tam kungam, kas mums ir. Vai kas tā būtu par lietu, nesīsim viņu priekšā. Labi? Draudz. Mums tiešām, tu mums viss. Kungs, tu esi tas dārgākais, kungs. Mēs arī šodien apliecinam to, kungs, priekš savām dvēselēm, kungs, priekš saviem prātiem. Mēs to vēlreiz un vēlreiz sakam, kungs, tu esi visdārgākais. Tu, kungs, esi mūsu glābējs. Tu esi vienīgais ceļš un patiesība un dzīvība priekš mums. Arī priekš mums, kungs, priekš ikvienas dvēseles, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, debes Tēvs, par Tavu glābšanu. Mēs Tev pateicamies par Jēzus Kristus, kungs. Mēs pateicamies, ka viss ir paveikts, viss ir padarīts, kungs. Un mēs varam būt droši, kungs, ka mēs nāksim Tavā priekšā. Kungs, un ka tā žēlstība, kungs, ko Tu esi parādījis, kungs, ka tā nebēdās par tiesu, Dievs. Paldies Tev, kungs, ka tā ir uzvarējis, kungs, ka tā stāv pāri, kungs, ikvienai tiesai, Tavu žēlstību, kungs. Tēvs, mēs Tev pateicamies Mēs Tev pateicamies, ka tā ir augstāk nekā debesis virs, virs zemes, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, kungs. Mēs Tev pateicamies, kungs. Slāvu Tev, kungs. Kungs, lai Tev izgods un slāvās. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa pārvienības, žēlastība pār mums. Un tā to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varenības, žēlastība pār mums. uzticība un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Un tā kunga uzticība un tā kunga uzticība un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Tā kunga mīlestība. Un tā kunga mīlestība un Tā kunga mīlestība, tā kunga mīlestība paliek mūžīgi, tā kunga žēlstība, tā kunga žēlestība, tā kunga žēlestība, tā kunga žēlestība paliek mūžīgi, un oh, tā žēlastība, tā kunga žēlastība, tā kunga žēlastība paliek mūžīgi. Saucam, aleluja! Saucam, aleluja! Saucam! gaisā bailes un posts. Mana sirds tā turēsies pie tevis, jo tas kungs ir mana pestīšana, un tas kungs ir mans patvērums, jo viņš atklāj mani ļaunā dienā. Viņš mani pasargā, jo tas kungs ir mana pestīšana, un tas kungs ir mans patvērums, jo viņš aplai mani ļaunā dienā, viņš mani pasargā, viņš mani pasargā. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš maršies no Kristus mīlestībās. Kas būs pret mani, kurš apsūdzēs, kurš man šķirs no Kristus mīlestībās, jo tas kungs ir mana pestīšanā un tas kungs ir mans patvarums, jo viņš aplāj mani jaunā dienā. Viņš mani pasargā, jo tas kungs ir mana pestīšana, un tas kungs ir mans patvarums, jo viņš aplāj mani jaunā dienā. Viņš mani pasargā, sirds nebīsies, tā uz tevi paļausies. Zino to, kā turi tu katru manu jaunu dienu, jo tu esi mana pestīšana, un tu esi mans patvarums, jo tu atklāj mani jaunā dienā. Tu mani pasargā, jo Tu esi mana pestīšana, un Tu esi mans patvarums, jo Tu atklāj mani ļaunā dienā. Tu mani pasargā, Tu mani pasargā, nāc Tu spēks kļūtu tev. Nāc un šķīstī ar svēto dvašu. Nāc un pacel pret debesī, jo cik augstu debesis pār zemi. tev daudzi laba darīs. Dievs tev piedod visus grēkus un dziedē visas brūces ar mīlestību sirdī vainago. Nāc, kungs, izmeklē manu sirdi. lai līdzīgāks kļūtu Tev. Nācu šķīstī ar svēto atvašu, Nācu pacel pret debesī, jo cik augstu debesis pār zemi, teic viņa svēto vārdu, jo viņš tev daudz ir labā darīs. Dievs tev piedod visus grēkus un dziedē visu visas brūces, ar mīlestību sirdī vaināko. Teic to kungu dvēsli manā, teic viņa svēto vārdu, jo viņš tev daudz ir labā darījis. Dievs tev piedod visus grēkus, atklāde visas brūces, ar mīlestību sirdī vainago. Pēc to kungu visā pazušanas glāns, teic to kungu manā trēselē. Teic to kungu dvēsle manā, teic viņa svēto vārdu, jo viņš tev daudz ir labāk. Dievs tev piedod visus grēkus un dziedē visas brūces ar mīlestību sirdī vainago. Teic to kungu dvēsle manā, teic viņa svēto vārdu, jo viņš tev daudz ir labā darījis. Dievs tev piedod visus grēkus un dziedē visas brūces. Ar mīlestību sirdī vainago. Nāc mums, izmeklē manu sirdī. Nāc, lai līdzīgāks kļūtu ar svēto dvašu. Nāc un pacel pret debesī, jo cik augstu debesis pār zemi, svēto vārdu, jo viņš tev daudz ir laba darījis. Dievs tev piedod visus grēkus un dziedē visas brūces ar mīlestību sirdī vainā. meklē manu sirdī. Nāc, lai līdzīgāks kļūtu Tev. Nāc un šķīstī ar svētu atvašu. Nāc un pacel pret debes debesis pār zemi, tik lielā tava žēlastība. Teic to kungu dvēsle manā, teic viņa svēto vārdu, jo viņš tev daudz ir labā darīs. Dievs tev piedod visu, visus grēkus un dziedē visas brūces ar mīlestību sirdī vaināko. Teic to kungu dvēsli manā, teic viņa svēto vārdu, jo viņš tev daudz ir labā darīt. Dievs tev piedod visus grēkus un dziedē visas brūces ar mīlestību sirdī vaināgo. Teic to kungu visā radībā uz zemes, viņa eņģeļi kā to kungu, kas no pazušanas glābs, teic to kungu manā dvēselē. Teic to kungu dvēsle manā, teic viņa svēto vārdu jo viņš tev daudz ir labā darījis. Dievs tev piedod visus grēkus un dziedē visas brūces. Ar mīlestību sirdī vainago. Kungs, paldies Tev, kungs, arī šeit, ka mēs varam atnākt pie Tevis. Kungs, vienalga ar kādām ķēdēm, vienalga ar kādiem grēkiem, kungs, Tu spēj to izdzēst. Tu to var darīt baltāk kā snie. Kungs, mēs nākam Tavā priekšā mēs nākam pie Tevis atkal un atkal, kungs. Paldies Tev, kungs. Paldies Tās par to iepriecinājumu, kungs. Paldies par to spēku, kungs, kas nāk no Tevis, kungs. Paldies Dievs par to mieru, kungs, ko Tu dod, ko pasauli nevar iedot, jo viņai vienkārši tāda nav, kungs. Paldies Tev, Dievs. Slāv Tās, paldies, ka Tu esi viss avots, kungs. Viss avots Tu, kungs. Paldies, ka varam nākt pie Tevis, pie Tevis, kungs, pie kā ir viss, kungs, kas mums ir vajadzīgs. Paldies, Tēvs. Paldies, ka Tu zini mūsu sirdžu domas, kungs. Paldies, ka Tavā priekšā ir atvērts, kungs, viss. Un nekas nav atklāts, kungs, aizklāts Tavām acīm, kungs. Paldies, kungs. Paldies, Tēvs. Mēs esam slāvti, kungs. Tiešām, lai mēs esam Tev tīkam, kungs. Kungs, lai tas upurs, ko mēs pienesam, kungs, ikdienā tās Tev ir tīkams. Lai Tu to uzlūko ar patiku, kungs. Mēs gribam tā dzīvi gribam Tev būt tīkam. Paldies, ka Tu pirmais, kungs, mūs mīlē. Paldies, ka Tu pirmais mūs atzini, kungs, ka Tu nāk. lai slavē mūsu glābēju, nav citas varas, kas par tevi lielākā. Tev pieder uzvarā, tev pieder uzvarā, tavs vārds var visu, jo uzvarējis tu ik katrā dziesmā, lai slavē visu glābēju, nav citas varas, kas par tevi lielākās. Tev pieder uzvarā, tev pieder uzvarā, tev pieder uzvarā, tev pieder uzvarā, tev pieder uzvarā, tev pieder Tev pieder uzvarā, Tev pieder uzvarā. Mūsu siršu altāris, lai Tev vienam slavu teic, Jēzu Dieva dēls. Savu dzīvi atdevi par mums kā upu Jēzu Dieva dēls. Kungs, lai tiešām mūsu siržu altāri ir, kungs, tie, kas nes Tev un vienīgi Tev visu slāvu, visu godu. Mēs esam Tavi, mēs apliecinām, kungs. Mēs, kungs, nākam pie Tevis, kungs, mēs nododam atkal un atkal sevi Tev. Kungs, mēs lūdzam, palīdz, mums ir žēlīgs arī turpmāk. Dievs, paldies par Tavu pacietību, Dievs, par mums ikvienu. Dievs, paldies, ka Tu esi žēlīgs, kungs, un ka Tu sagaidi mūs atpakaļ, Tēvs. Lai cik mēs arī būtu tālu gājuši, Dievs, lai ko mēs arī būtu padarījuši, paveikuši, kungs. Dievs, lai kādā grēkā varbūt būtu iekrituši, Tēvs. Paldies, kungs, ka Tu ļauj savam svētajam celties augšā, kungs. Debes, Tēvs, paldies arī, ka šodien mēs varam, kungs, to visu nolikt pie Tevis, kungs. Tik vien šo nāstu, tik vien šo grēku, kungs, mēs noliekam pie Tevis, kungs. Mēs atsakamies no kungs, mēs gribam dzīvot svētu dzīvi, kungs, jo tu saki, kungs, bez svētas dzīves neviens tev neredzēs. Kungs, un mēs lūdzam, ka tu nāc un mums palīdz tajā. Tāpēc, Tēvs, lai Tavs svētais gars mums vada visā, visā patiesībā, kungs. Ka mēs esam paklausīgi Tev visās lietās, Tāpēc, Tēvs. Tiešām, paldies Tev, kungs. Paldies, kungs, ka mūsu dzīves var būt tīkams, Tēvs. Kungs, lai tā arī ir, lai tā ir, kungs. Lai tā ir. Un šodien kungs, palīdz mums, palīdz, ka mēs nākam pie tavām kājām. Ka mēs nākam un pavadam šo laiku. Kungs, un ka tā ir mūsu ikdiena, kungs, ka mēs meklējam tavu klātbūtni. Kungs, ka mēs klausamies, ko tu saki. Dod mums lūdzu dzirdīgas ausis. Dod, kungs, lūdzu, ka mēs dzirdam un paklausam tev. Kungs, ka mēs skatāmies tik uz tevi, ka tiešām mūsu acis, mūsu uzmanība ir vērsta uz tevi. Mēs tiešām pavadam, ka mēs sadzirām. Šodien mēs apskatīsim kopā no Bībeles kādus personāžus, kādus cilvēkus, kuriem ir kaut kas kopīgs. Un pirmais no viņiem ir Nikodējums. Un mēs viņu atrodam Jāņa otrā nodaļa sākās. Mēs viņu atrodam trešajā nodaļā šo personu, kaut arī viņš jau ir otrajā, bet sāksim ar otrās nodaļas beigām, kur Jāņa evaņģēlijas otrā nodaļa, pašas beigas, kur Jēzus iet uz kāzām. Kānā, Galilejā. Viņš tur dara pirmās zīmes, un uh, cilvēki sāk viņam ticēt. Un pēc tam viņš dodās uz Kapernaumu un tālāk uz Jeruzālēm, kur templī viņš iztais pātagas, izdzen visus tos um, naudas mijējus un to tirgus laukumu. Viņš saka, mans tēva nams ir padarīts par tirgu vienkārši, un tam tā nav jābūt. To es saku saviem vārdiem, bet uh, tā tas bija. Un, un trešā nodaļa uh, savukārt – sākas ar šādiem pantiem. Bet tur bija kāds cilvēks eh, no farizējiem, vārdā Nikodējums, jūdu valdības vīrs. Tas nāca pie Jēzus naktī un sacīja viņam, rabi, mēs zinām, ka tu esi mācītājs no Dieva nācis, jo neviens nevar tādas zīmes darīt, kā tu dari, ja Dievs nav ar to. Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzētam Dieva valstības – Nikodējums saka viņam, kā cilvēks var piedzimt vecs būdams, vai tad viņš var atgriezties savas mācas miesās un atkal piedzimt? Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netiktam Dievu valstībā. Kas no miesas dzīmes ir miesa, un kas no gara dzīmes ir gars, nebrīnies, ka es, esmu, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš puš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Nikodēms atbildēja un viņam sacīja, kā tas var notikt. Jēzus atbildēja un viņam sacīja, tu esi Izraēla mācītājs un tu to nezini. Un tālāk Nikodēmu mēs atrodam 7. nodaļā. Turpat Jāņa evaņģēlijā patinot uz priekšu, jā, pašķiram uz priekšu, kam ir bībeles līdz 7. nodaļa no 45. panta līdz 50. 7. nodaļa 45 līdz 50, kad sulāņi atgriezās pie augstiem priesteriem un farizējiem, tie viņam sacīja, kāpēc jūs viņu neesat atveduši? Sulāņi atbildēja, nekad vēl neviens cilvēks nav tā runājis, kā runā šis cilvēks. Farizēji viņiem atbildēja, vai arī jums prāts sajaukt, vai gan kāds no valdības vīriem vai no farizējiem tic viņam? Nē, tikai šī tauta, kas nepazīst bauslības, lai nolādētu viņu. Tad viens no viņu vidus, Nikodējums, kas jau agrāk bija nācis pie viņa sacīja. Mēs redzam, akal Nikodējums parādās, un valdības vīrs prasa, vai tad viens no mums kādam tic viņam? Un šeit pēkšņi, un viens no viņa vidus, Nikodējums, sacīja, un viņš aizstāv. Viņš aizstāv tos, par ko bija runa. Un uh, tur, turpinājumā, mēs Nikodējumu atkal atrodam 19. nodaļā, Jāņa evaņģēlijā, droši varam pašķirt uz priekšu 19. nodaļu, no 38. līdz 40. pantam, Pēc tam Jāzeps no Arimatīs, kas bija Jēzus māceklis, bet tikai slepenībā, tāpēc, ka viņš baidījās no jūdiem, lūdza Pilātu, lai tas atļautu noņemt Jēzus miesas. Un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma viņa miesas. Bet arī Nikodēms nāca, kas kādreiz naktī pie viņa bija nācis un atnesa svaidāmās zāles, maisījumu no mirrēm un alvejas, kādas simts mārciņas. Tad viņi paņēma Jēzus miesas un satintās autos kopā ar smaržvielām pēc jūdu bēru paražas. Šeit visai, visam evaņģēliem cauri īstenībā seko Nikodējums. Viņš ir no pirmās nodaļas līdz pat pēdējai, var teikt, viņš visur ir klātesošs. Un mēs redzam, ka sākumā Jēzus sludina evaņģēlī, viņš dara pirmās zīmes un brīnums, un tur ir daudz, kas sāk ticēt. Un mēs neredzam, varbūt, ka Nikodējuma sākumā piemin pie starp tiem visiem, jo iespējams viņi bija daudz, un tā arī bija, eh, Taču tālāk, trešajā nodaļā mēs redzam, ka kādu no viņiem, kas tika uzrunāt, no visu šī pūļa, kāds gribēja kaut ko vairāk. Kāds bija kaut, ko, kaut kas viņā bija izmainījies. Viņš bija kaut ko saprats vai atzinis, un viņš naktī paslepus nāk pie Jēzus. Jo viņam ir jautājumi. Bet viņš nāk pie Jēzus un sāk prasīt visu šīs lietas. Un tālāk mēs redzam, ka 7. nodaļā viņš Nikodējums, tas pats cilvēks, kurš viens no visiem sāk ticēt, kurš viens no tiem, kas gāja pie Jēzus naktī, viņš jau aizstāv tos eh, ticīgos, tos, tos Kristus sekotājus, par kuriem nāca arī pašu Kristu. Jo viņi teica, kāpēc jūs viņu neesat atveduši? Kāpēc jūs viņu neesat atveduši? Un tad Nikodējums viņu aizstāv. Un tas tie pēdējie panti, ko mēs nenolasījām, varbūt bija, kad vai tad mēs kādu notiesājām, viņi neuzklausījuši. Ka mēs taču tā nedarām. Un viss beidzot Nikodēm mēs redzam, kad Jēzus jau ir krustā sists. Kad viņš bija sists krustā jau, tad nāk šis um, Jāzeps no Arimatijas. Un Nikodēms ir viens no tiem, pat ne no apustuļiem, pat ne no mācekļiem, kas viņam sekoja. Neviens no tiem. Bet Jāzeps no Arimatijas un Nikodēms. Viņi abi pa diviem noņem Jēzus miesas. Viņa sagatavo bērēm, viņa guldu viņa kapā. Un Nikodēms tur bija klāt. Un tas, kas uzrunā šajā visā un kas ir ļoti acīm redzami, tas, ka šis cilvēks, viņa dzīve pilnībā izmainījās. Sākumā viņš bija kā viens no visbara. Viņš bija kā viens no daudziem, kas dzirdēja par Jēzu, kas redzēja visas zīmes un brīnums, visu, ko viņš dara. Bet viņa dzīve izmainījās. Viņš bija nonācis pie atziņas. Un, ziniet, atziņa un ticība patiesībā ir atšķirīgas lietas. Ja? Mēs ticēt, mēs, da, mēs visi patiesībā kaut kam ticam, Mēs arī varam ticēt Dievam. Mēs pat lasām, ka ļaunie gari tic un dreb. Bet tad, kad cilvēks atzīst, tad to viņš paņem priekš sevis, un šī ticība viņam kļūst dzīve. Tad, kad cilvēks ir nonācis pie atziņas, tad viņš to arī darīs. Es atzīstu, ka tas ir mans, ka tas ir man, ka tas ir priekš tā, lai, lai es būtu glābts. Un Nikodēms atzina, un mēs redzam, ka viņa dzīve pilnībā izmainījās. No pirmās reizes, kad viņš satika Jēzu, Viņš tālāk sekoja viņam, viņš gāja un prasīja. Viņš pēc tam aizstāvēja. Viņš pēc tam bija kopā pat tad, kad Jēzus piesit krustā. Un viņa dzīve bija pilnīgi izmainīta. Tas ir viens no cilvēkiem, kur dzīve pilnībā tika izmainīta, dzirdot un redzot. Un mirkli iepriekš mēs lasām, kad bija karējus, kad bija karējus, kad Jēzus karājās pie krusti joprojām kopā ar ļaundariem. Un tur stāv rakstīts Marka evaņģēlijā 15. nodaļā, 39. pantā, viens pants tikai, Marka 15.39, bet virsnieks, kas tur klāt stāvēja viņam pretī, redzēdams, ka viņš tādā veidā bija miris sacī, patiesi šis cilvēks bija Dieva dēls. Bez atziņas, tā nav vienkārši ticība, tā ir atziņa, viņš bija Dieva dēls. Un ziniet, tas karējus, viņš stāvēja tur klāt. Viņš stāvēja tur klāt, kamēr viņus piesit krustā, viņš stāvēja tur klāt, kamēr viņš nomira, Un viņš iespējams arī redzēja to, kā viņi noņem, jo tur bija kāds, kas pārbaudīja, kas iedūr šķēpu, kas, kas pārliecinājās, ka viņš ir miris. Un tas cilvēks, tas virsnieks, viņš saka, patiesi šis cilvēks bija Dieva dēls. Jūs zināt, viņš arī dzirdēja, ko Jēzus runā pie krusta, jo bija liecinieki, kas to pierakstīja. Tātad arī viņš dzirdēja. Tas nebija pačukstēts. Neviens no tiem blakus, kas, kas tika krustās, viss nenokāp lejā un nepastāstīs stāstu. Tur bija, kas to dzirdēja. Un Jēzus teica, šodien ar mani tu būsi paradīzē. Viņš vienam no šiem uh, arī ļaundariem saka, tas, kas bija līdz krustās ists. Un viņš redzēja to, kas notika pie krusta. Šis karējus redzēja. Un ziniet, arī viņa dzīve pilnībā izmainījās. Arī viņš atzina. Viņa dzīve izmainījās, redzot un dzirdot. Un uh, vēl kāds personāls. Romas karējus, vēl viens. Nevis virsnieks kā iepriekš, bet Romas karējus. Uh, Un uh, mēs visi esam dzirdējuši par ēnu dienām. Esat dzirdējuši ēnu dienas, ja? Un ko ēnu dienās dara? Kāds staigā visu laiku līdzi un skatās, ko tu dari, ko tu saki, uh, kas ir tavā ikdienā, ar ko tu dzīvo. Un uh, viņš vienkārši visu novēro. Kāds vēl pieraksta, ja? Un ziniet, Pāvilam arī tā, tāda ēna bija. Pāvils, tajās dienās jau bija ēna dienas. Un Pāvils savas profesijas piekopējs, viņš gan bija arī telštaisītājs, bet viņš pārsvarā sludināja evaņģēliju. Viņš paklausīja Dievam, viņš gāja pie tautām, un pat tautas, vesels tautas atgriezās pie viņa. Un šeit mēs lasām apstuļu darbos 28. nodaļā eh, no 16. līdz 23. pantam, apstuļu darbi 28, no 16 līdz 23. Kad mēs nonācām Romā, Pāvilam atļāva dzīvot savru ar kareivi, kas viņu apsargāja. Pēc trim dienām viņš saicināja jūdu priekšnieks, uh, kad tie bija sanākuši, viņš tiem sacīja, brāļi, es neko neesmu darījis ne pret mūsu tautu, ne pret tēvu paražām, un tomēr esmu Jeruzalemē saistīts un nodots romiešu rokās. Tie man nopratinājuši, gribēja atbrīvot, jo man nevarēja pierādīt nekādu ar nāvi, sodām vainu, bet tā kā jūda pretojās, es biju spiests piesaukt ķeizaru, bet ne ar nodomu apsūdzēt savu tautu. Šī iemesla dēļ es jūs esmu lūdzis, lai jūs redzētu un ar jums runātu, jo es esmu saistīts ar šīm važām Izraela cerības dēļ – Bet tie viņam sacīja, mēs neesam nedz vēstules no jūdejas saņēmuši par tevi, nedz arī kāds no brāļiem ir ieradies par tevi, ko ļaunu vēstīt un runāt. Tomēr mēs labprāt gribam no tevis dzirdēt, ko tu domā, jo par šo sektu mums ir zināms, ka tai visur pretojas. Noteikuši viņam dienu daudz nāca uz viņu mājokli. Viņš tiem izskaidroja, apliecinādams Dievu valstību un pārliecinādams tos par Jēzu, sākot ar mūzes bauslību un praviešiem no agra rīta līdz vakaram šeit tiek pielikts klāt karējus, kurš dien dienā ir ar viņu. Viņam dod brīvību, viņam ir vieglāk, viņu var apciemot, viņš var, patiesībā viņš var turpināt kalpot. Jo mēs šeit lasām, kad viņš norunā laiku, vietu, pie viņa nāk un cilvēki klausās evaņģēliju. Un ziniet, tas karējus ir klāt. Viņam tur bija jābūt. Patiesībā visa šī nodaļa, visi apustuļu darbi beidzās ar to, ka tas karējus nekur nav aizgājis. Un nu, mēs neizlasām, ka viņš būtu kaut kur aizgājis. Mēs, protams, varbūt arī neatrodam vārdu. Viņš palika ar viņu līdz pasaules galam. Nebija tā. Droši vien mēs nelasam to. Bet viņš nekur nebija aizgājis. Viņam bija uzdevums būt ar Pāvilu kopā. Un ziniet, Pāvils tautas, Dievs tautas caur viņu atgriez. Tautas tika izmainītas caur Pāvilu, caur to, kā viņš sludināja. Caur to, kā Dievs lietoja Pāvilu, viņš darīja zīmes un brīnums, viņš sludināja, viņš cēla augšā mirušos. Un ziniet, ja tur klāt stāv ēna, kuru visu to visu laiku vēro, kā jums liekas, vai viņa dzīve izmainījās? Vai tāda cilvēka dzīve izmainās? Vai viņš tik ietekmēts no Pāvila, redzot to, dzirdot to, esot ikdienā ar viņu kopā? Noteikti. <laughs> Es, es, pat, es pat neraustītu plecs, es domāju, nav variantu. Tā ēnai noteikti trāpīja. Teiksim tā. Viņš noteikti eh, saņēma savu devu no tā, kas viss notika, jo cilvēki nepalika vienaldzīgi neviens no tiem, kas redzēja un dzirdēja, neviens no viņiem nepalika vienaldzīgs. Un uh, mirkli iepriekš, tur pat apustu darbos, mēs lasījām, kad Pāvils bija ceļā uz Romu, šeit jau viņš bija jau Romā, bet kad viņš bija ceļā uz Romu, kuģis, vētra, kuģis iet bojā, viņi visi nonāk salā, uh, un tur kāds ietekmīga vīrieša tēvs ir slims, un uh, Pāvils iet pie viņa, un viņa dziedina. Un kas notiek? Visa sala saskrien pie viņa. Visi, visi salas iedzīvotāji, visi, kam bija kādas vajadzības un visi, kam interesēja, visi sanāca pie viņa. Un viņš visu dziedināja. Un vesela sala tika no viņa ietekmēta. Visi, kas atnāca, tika dziedināti. Viņš pasludināja evaņģēliju. Visi to dzirdēja un visi to redzēja. Un es diezgan droši mēs varam teikt, viņi visi arī nepalika vienaldzīgi. Protams, kāds varbūt atteicis. Ne visi, kas dzirdēja, palika. Ne visi paliek ticībā. Tā arī Jēzus, atcerieties, ka viņš saka, um, kur viņš saka saviem mācekļiem, vai arī jūs gribat aiziet no manis, jo šie vārdi bija smagi. Mācekļi saka, šie vārdi ir smagi, ko tu māci. Un patiesībā tā, tā runa tur ir par to, ka viņi nebija atzinuši. Viņi bija dzirdējuši, viņi bija redzējuši, bet viņi nebija atzinuši, ka Jēzus ir Kristus. Un tad viņi saka, mācekļiem viņš prasa, ko, ko jūs, vai jūs arī gribat iet prom? Viņš saka, nē, nu kur mēs iesim? Pie tevis ir dzīvības vārdi. Pie tevis ir. Un viņi bija sākuši atzīt. Un viņi bija sākuši palikt, un viņi palika. Viņa dzīves arī bija izmainīts. Bet ne visi, protams, ne visi palika. Apstuļu darbos pašā sākumā, otrajā nodaļā, no 36. līdz 41. pantam, apstuļu darbu 2, 36 līdz 41. Tad, lai viss Izraēla nams zina un nešaubās, ka Dievs viņu ir darījis par kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat cituši krustā. Šie, šie vārdi sāpīgi tie ir viņas sirds un tie sacīja uz Pēteru un citiem apstuļiem, brāļi, ko lai mēs darām? Bet Pēters tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Un vēl ar daudz citiem vārdiem viņš liecināja un tos pamācīja sacīdams, izglābieties no šīs samaitātās cilts. Kas viņu vārdus uzņēma, tos kristīja un tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu. Kad Pēters kopā ar brāļiem ticībā, kad viņš sludina evaņģēliju, tad radās jautājums, ko mums tagad būs darīt? Un mēs lasām, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties, ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņem svētā gara dāvanu. Un tādā dienā, cik cilvēku dzīves mēs redzam, kas tika izmainīts? Vismaz 3000. Nezinu, vai kā viņi to saskaitīja, bet iespējams saskaitīja, ja jau pierakstīja. 3000 dzīves, ko mums būs darīt? Lūk, ko jums būs darīt. Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties, ja viens Jēzus Kristus vārdā. Un 3000 dzīves ar viņu sludināšanu bija izmainīts. Pilnībā. Ir arī piemēri, kur mēs varam ietekmēt cilvēkus. Un tas nav uz labu. Mēs lasām, kad kā nu bija Jerab, Jerabjāms, tās tūlītās atradīšu Rehabjāms. Pirmajā ķēniņa uh, grāmatā 12. nodaļā ir runa par Izraēla tautu, kur viņiem nomainās valdītājs un, un uh, šobrīd valdnieks viņiem ir Rehabjāms. Un es viņu atceros, es viņu īstenībā arī atcerējos uh, tikai tādā veidā, ka tas teiciens, ka man, mans mazais pirkstiņš ir uh, tik resns, tā kā man tēvu gurni. Jūs arī atceties, varbūt kāds tādu no, no Bībeles ir tāds pāns. Un tas ir par to nastu, ko, ko viņš uzlika uh, tautai. Jo tauta sāka uh, nākt pie viņu un prasīt atvieglojumus mūsu nastas, jo mums ir grūti strādāt un tik daudz maksāt. Atvieglo lūdzu tās, tu esi jauns, tu esi nomainies. Un viņš iet un prasa padomu. Iet un prasa padomu pie vecajiem un iet un prasa padomu pie jaunajiem. Un viņš izvēlās vecajos atmest un pieņem jaunajo padomu, un šis jaunajo padoms ietekmē tā, ka viņš gandrīz savu dzīvību pazaudēja. Viņš ar grūtībām izglābās no, no, no savas tautas, ka viņu viņi nenomētāja ar akmeņiem. Tāpēc uh, ietekme ir tā, par ko mēs šodien runājam. Izmainītas dzīves ir tās, par ko mēs šodien runājam. Jo ikvien no šiem cilvēkiem, ko mēs pirms tam pieminējām, viņa dzīves tika izmainīts. Viņa tika ietekmēta un viņa dzīves tika izmainīts. Viņa redzēja, Viņi dzirdēja, un viņa dzīves tika izmainīts. Un aicinu, ka mēs kopā atveram je, uh, Mata evaņģēlī, 5. nodaļu, no 13. līdz 16. pantam. Un tas ir par mums. Un Jēzus saka, tas ir kalns prediķis, jūs esat zemes sāls. Bet, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā nedara vairs nekam. Kā vien ārā izmetam un ļaudīm saminam. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveicis iededzinājis, neviens to neliek zem pūri, bet lukturī, tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūs labos darbus un godā jūs tēvu, kas ir debesīs. Jēzus mūs sauc par sāli. Un mēs zinām, ka sāls, ko sāls paveica? Ko paveic sāls? Palīdziet man šajā lietā. Ko viņas? Sāls iekonservē, ja? viņi tātad pasargā no kaut kā. Ko, ko vēl sāls dara? Maina garšu, piedod garšu, izmaina garšu. Ja? Ko vēl sāls dara? Ir vēl kāda ideja? Atcerieties, agrāk arī uh, es maz atceros, man liekas, man vecāki vai vecucāki uz sienu bērs sāli. Kurš, kurš atcerās? Bija tāda lieta, vai ne? Un kāpēc viņi to darīja, Laimon? Lai nepelē. Katrā ziņā sāls ir ļoti vērtīga, ja viņa ir derīga, ja vēl. Un arī mēs esam aicināti par tiem, kas ir uh, sāls, kas šajā pasaulē dzīvojot, vai nu pasargā no pelēšanas, vai nu piedod garšu, vai izmaina to, to vietu, kur mēs esam, mēs esam paredzēti, ka mēs izmainām. Tāpat gaisma, mēs esam gaišums šajā pasaulē. Gaisma ienes izmaiņas tumsā. Šajā pasaulē ir tumsa. Pa lielam valda tumsa. Tumsas valdnieks šeit pār šo pasauli. Mēs esam aicināti kā gaismi, mēs esam aicināti kā tie, kas ietekmē, kas izmaina, kas izmaina apstākļus, situācijas, vesels cilvēku dzīves. Mēs, Jēzus mūs sauc par sāli, Jēzus mūs sauc par gaišumu. Viņš saka, kāda ir tava pils? Kāda ir mana pils? Vai viņa joprojām stāv kalnā? Vai viņa ir redzama? Nevis tāda, kur grib parā, izrādīties, parādīties, lielīties, bet vai viņi ir saskatām? Dievs saka, ka viņš rāda atšķirības starp tiem, kas ir pasaulē un starp saviem bērniem. Ja mēs esam šī pils kalna galā, tad mums ir jābūt redzamiem. Un tad mēs neizbēgam ietekmēsim. Tad mēs neizbēgam būsim ietekmīgi. Tajā vietā, tajā vidē, kur mēs esam. Es par sevi tā arī domāju, kad ir kaut kādas situācijas vai dzīves tāds posms, kad liekas, varbūt es netiek kaut kur uz priekšu. Un netiek un nemainās apstākļi, un, un tad ir tāds jautājums priekš manis paša. Varbūt, kad es vēl neesmu kaut ko paveicis to, ko es varbūt esmu šeit paredzēts, ka es esmu ielicis, ka esmu ielikts. Varbūt es atrodos tajā situācijā, varbūt esmu tajā darbā vai tajā hobijā vai tajā, nezinu, draugu un paziņu lokā, uh, kur man ir kaut kas jāpaveic. Varbūt es vēl neesmu tur izdarījis to, kāpēc es esmu tur šobrīd ielikts. Vai mēs esam ja arī tur, kur mēs esam, šī gaisma? Vai mēs esam tur, kur mēs esam, šī sāls? Vai šī pils kalna galā? Vai mēs esam tie, kas mēs ar mūsu vārdiem, ar mūsu dzīvi, ar mūsu darbiem ietekmējam cilvēks? Kā mēs lasījām ka mēs lasījām jau daudz piemērus, un nu tie nav tikai, tur vēl un vēl. Kad viņš mūs redz par tādiem, viņš mums visu ir devis, lai mēs būtu tie, kas to vietu ietekmējam, tos cilvēkus vedam pie Kristus. Esat dzirdējuši teicienu, viss ceļ ved uz Romu. Nu, ir tāds. Un patiesībā mums arī vajadzētu būt viss, ko mēs darām, vajadzētu vest pie Kristus. Viss, ko mēs sakam, viss, ko mēs darām, tam visam vajadzētu vest pie Kristus. Jo ja tā nav, ja mēs nevaram būt, ja, ja, ja es neesmu tajā vietā par šo sālu, par gaismu, tad uh, ir tāds jautājums, varbūt, kas ir tas, kas traucē? Jā, līdzīgi kā 1. mūzes 4. nodaļā, man šķiet teikts 7. pantā, kur, ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvi priekšā un klavē. Iespējams, grēks ir tas, kas attur mūs paveikt to, ko Dievs ir paredzējis. Iespējams, ka grēks klauvē mums duru priekšā un neļauj mums iet tālāk uz priekšu no mūsu tām situācijām. Varbūt mēs sen jau gribam nomainīt kaut kādas lietas, kaut kādas tos apstākļus vai, vai, vai ko citu, bet mēs netiekam uz priekšu. Varbūt tas ir grēks. Bet uh, mums ir teikts, ka līdz ar Kristu mēs esam miruši grēkam. Mēs esam jauni radījumi. Mēs, kad mēs tiekam kristīti ūdenī, šis vecais nomirst vienkārši. Mēs esam jauni, mēs nomirstam ar Kristu un ceļamies augšā ar Kristu. Un vecai dabai nav nekāda daļa gan, gan mums vairs. Mums nevajag būt nekādai daļai ar grēku. Nekādai daļai. Ziniet, nu kā, kā būtu, ja mums ēnu pielikt? Iedomājieties savā ikdienā tagad. Tur, kur es eju, es pat dzīvoju. Viņam bija jādzīvo kopā ar viņu. Nebija tā, ka viņš kaimiņos tur dzīvoja. Viņš kopā dzīvoja. Iedomājieties, kur viņš man braukt līdzi, iet līdzi uz treniņiem kopā. Es ceru, ka viņš futbolu mācētu spēlēt. Vismaz. <laughs> Bet tas nav tik svarīgi droši vien. Bet ko viņš redzētu, ko viņš dzirdētu? Jūs iedomājieties ja sevi tagad tajā savā ikdienā. Nu, padomājiet līdzi tagad, uzreiz. Nikam braukt liktreku, santehnikas, vilkt visu kaut kāds apkurs, vēl visu kaut ko ento, a mašīnu pabraukāties. Iedomājieties, ja kā, kā, ko viņš redzētu un dzirdētu no ikviena no mums kā viņa dzīve tiktu ietekmēta. Vai arī viņš paņemt kaut ko, jā, tas tiešām, tas ir kaut kas cits. Mūsu ēnas. Bet ir interesanti paņemt ēnu līdzi, ejot tagad uz mājām. Un tā apzināties. Patiesībā mums jau ir ēna. Nepārtraukti Dievs ir ar mums. Viņš visu redz. Mums gan viņš nav nekādīgi uh, iespējams viņu ietekmēt tādā veidā, bet uh, cilvēki, kas mums blakus dzīvo, līdzās ir. Uh, Viņi viennozīmīgi no mums ņem, no ikviena. Un mēs esam aicināti būt par sāli, būt par gaismu. Un uh, man patīk ka Jeremijam, kad Dievs saka, uh, tu taču redzi, ka es esmu nomodā par to, lai mans vārds tiktu piepildīts. Jeremijas 1.12 ir teikts, Dievs saka Jeremijam, tu taču redzi, ka es esmu nomodā, lai mans vārds tiktu piepildīts. Un ziniet, Dievu grib ir, ka mēs ejam un paslinam evaņģēliju. Dieva grib ir, ka mēs tiekam, kā mēs lasījām arī apstuļu darbos 2.38, ka mēs tiekam kristīt ūdenī un svētajā garā. Dieva grib ir, ka mēs ejam un, un uh, lūdzam par tiem, kas ir slimi, ka mēs lūdzam par tiem, kuri ir miruši un viņi ceļās augšā. Tāda ir Dieva griba. Un mums uz to ir jāatsaucās. Jo Dievs saka, viņš ir nomodā, lai viņa, lai viņa vārds tiktu piepildīts. Šeit mums arī patiesībā ir jāpaņem priekš sevis uh, no Ecehijā 33. nodaļas. Ja? Tur, kur, ja mēs klusēsim, kad nāk briesmas un draud karš, un ja mēs klusēsim, tad no mums atprasīs to cilvēku asins. Un tas nav kā draudz vai kā biedz, tas ir mums visiem kā, kā ņem, ņemams vērā fakts. Bet ja mēs runāsim, ja mēs paklausīsim Kristum, ja mēs būsim tie, kas runā, kas ietekmē, kas liecina, tad mēs, mēs, mēs būsim brīvi no šīs nastas. Mēs būsim brīvi, jo mēs būsim to izdarījuši. Un es domāju, ka mums katram ir iespēja varbūt vēl un vēl um, piedomāt pie tā un dzīvot tajā, lai tā vieta, kur mēs esam, lai tur viss ir paveikts. Lai tur, kur mēs strādājam, vai tur, kur mēs atpūšamies, vai tur, kur mēs esam mājās pie tuviniekiem, ka viņi visi ir dzirdējuši evaņģēliju. Ka viņi visi ir saņēmuši to patiesību. Ka nav neviens, kurš varētu pateikt, bet viņš man nevārdu neteica. Es nev, nevarēju zināt, vai es nedzirdēju. Bet nu, mūsu ziņā ir tas dalīties tajā labajā. Ja? Tā ir. Jo man liekas, paties prieku tas sagādā, kad mēs, kad mēs redzam, ka dvēseles tiek mantots Dievam kad mēs redzam to Dieva darbu mūsu ikdienā, kad mēs redzam to, ko Dievs dara caur mums, pie mums un pie tiem cilvēkiem, kas ir līdzās. Tas ir tas, man liekas, kas patiesi iepriecina. Nu, pat, pat ne pati tādu, mēs kādreiz pieķeramies kādai kalpošanai kaut vai, vai draudzē kā organizācijai, un ar to domājam, ka tas ir pašpietiekam. Nu, kalpošana pat pa sevi nedod gandarījumu. Tās mērķis ir cēls, un tas, tas, kas tiek sasniegts, ir tas pats, kas mēs ejam un savā ikdienā dzīvojam. Uh, cilvēku dzīves tiek mainīts. Cilvēki tiek atgriezt pie dvēseļa gan un sērga. Kalpošanas mērķis ir lielisks, bet pat par sevi kalpošanu tā nogurdina pat. Ja kāds mēs paņemam, es jau kalpoju draudzē, un mēs ar, paiet tikai laiks, var paiet gadi, un mēs nogustam no kalpošanas. Jo mēs nesaskatām to mērķi, mēs nepiedzīvojam to varbūt, vai negribam saskatīt pat kādreiz tos augļus, kas ir turpinājums. Iedomājieties, tāpat kaut vai sadraudzības, domāju tagad. Bez sadraudzības, patiesībā mēs esam aicināti sadraudzībai, mēs esam aicināti attiecībām ar Dievu un ar cilvēkiem. Ar Dievu, jā, tas ir mūsu personīgās attiecības, un mēs pie tā strādājam, bet savā starpā, bez sadraudzības, tas ir, še, šī ir tā vieta, kur mēs to varam ļoti kopt un veidot. Tā ir būtiska, ļoti būtiska. Mums kādreiz liekas mazāk svarīgi vai nesvarīgi. Nē, tā nav. Tā vienkārši nav. Tā kā svētdienas skola, vienkārši mēs tā ieguldam kā draudzi arī, un, un ik viens, kas kalpo tajos bērnos, viņa nākotnē, uh, nu patās arī bija situācija, aizbraucu ar, ar, ar, ar komandu kaut kur uzspēlēt, un uh, sanāca arī runāt ar, ar pāris no viņiem, no spēlētājiem, un par ticību, par Dievu sākam prasīt, kā ir, ko viņi zina, vai ir, um, kāda ir pieredze, un viņi saka, jā, mēs, viņām divi, jā, mēs tur svētdienas skolā jau no mazām dienām līdz kaut kādiem desmit gadiem, un uh, patiesībā viņi man sāk tādas lietas stāstīt. Nu, es neteikšu kāda uh, denominācija, vienalga, es pusi no tā nesapratu. Es tā domāju, nu, it kā kaut kas ir dzirdēts. Uh, kaut kas ir redzēts, bet tas, ko viņi sāk stāstīt, ko viņi tur dara un kas tur notiek, man bija jābrīnās. Es teicu, ū, labi, turpini, <laughs> stāsti, es kaut ko jaunu uzzināšu. Bet patiesībā svētdienas skola arī un vēl un vēl ik vien kalpošana, viesmīlības, ka mēs sagaidām, ka mēs ejam ciemos. Tā, ir, tā ietekmē mūsu katru. Tā ietekmē cilvēks mums līdzās tā ietekmē ikvienu, kas mēs šeit atnākam. Šodien mēs neesam neviens jauns patiesībā, ne? mēs visi šeit esam jau bijuši, un tāpēc, tāpēc ir labi, ka mēs arī sev varam atgādināt, tā viesmīlība, ko mēs izrādām, tā ir ļoti svarīga. Cik cilvēki nav liecinājuši, kad atnāk, un ir kas pienāk, ir kas paprasa, tas izmaina cilvēku dzīves. Tas izmaina tik tālu, ka viņi nodod savas dzīves Jēzum Kristu un viņi tiek mantot. Tā kā slāv Dievam. Ir labi redzēt, to, ka Dievs turpina joprojām darboties pie mums un caur mums. Ka mēs redzam Dievu dāvanas, Dievu talantus, kā viņi izpaužās. Mēs redzam gudrības vārdu, atziņas vārdu, vienu otru dāvanu. Tas vienkārši iepriecina. Tas, tas stiprina. Jūs arī? Vairāk un vairāk. Tā vienkārši ir. Jo, ziniet, kāds man uzrunāja? Un man dzīve izmainījās. Kāds man uzrunāja, man dzīve izmainījās. Kāds jūs ikvienu uzrunāja? Neizbēgam. Un jūs dzīve izmainījās. Pilnībā. Mēs braucām no bērēm. Mārtiņa māma saka, vispār nepazīst Mārtiņu. Viņš būtu tāds un tagad vienkārši tur varbūt pāris procenti palikuši no <laughs> iepriekšējā čaļa. Dzīves izmainās. Mēs tikām uzrunāti un mūsu dzīves izmainījās. Un mēs tiekam saukt par sevi savu, par pasaules gaišumu ar uzdevumu dariet to pašu. Ja es saku, jūs darīsiet tās lietas, kā esmu vēl lielāks. Arī mums tā tad ir šī iespēja un viss dots, lai mēs turpinātu. Lai mēs būtu par tiem, kas ir ietekmīgi tajā vietā, kur mēs esam. Padomājiet, tā vieta, kur mēs esam, kur jūs esat arī, tur viss ir paveikts. Tur viss riņķī zina, viss ir pastāstīts. Apostļu darba 4. nodaļa no 29. līdz 31. pantam. Tad, nu, kungs, skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu. Savu roku izstiedams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi tavu svētā kalpa Jēzus vārdā. Kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodarbēja, un tie visi kļūst svētā gar pilni, un droši sirdi runāja Dieva vārdus. Viņi kļuva visi svētā gar pilni un droši sirdi runāja Dievu vārdus. Tā ir, ka mums brīžiem, vai bieži vien, vai brīžiem, pietrūkstās drosmes. Neviens jau nevaram pateikt, ne, mēs neticam. Mēs ticam, bet kādā brīdī tie apstākļi, mūsu acis, mūsu ausis, vienkārši mūs nodod un mēs nerunājam. Mēs neatveram savus mūtus, mēs neesam, mums pietrūkst drosmes. Un šeit mēs lasām to risinājumu. Mums atkal un atkal ir vajadzīgs svētais gars, lai viņš mūs piepilda, lai viņš mūs atjauno to spēku, to pārliecību, lai mums ir drosme atkal atvērt savu muti un runāt. Un tas ir, šeit mēs lasījām jau par draudiem, jo viņiem draudēja. Bet ziniet, arī mūsu pasauli apkārt, tie arī ir savu veidu krusta nešana mums vienmēr ir. Tajā vietā, kur mēs esam, ar ko mēs dzīvojam, tā sabiedrība, neizbēgam mums kā ticīgiem nāks nes savu krustu, un arī izsmieklis, un nievas, un nicināšana. Bet Kristus saka, viņa krusts ir viegls, viņa nasta ir patīkama. Tāpēc uh, lūksim, lai, lai mēs tiekam atkal atjaunot ar to drosmi. Lai viņi mums ir, un ja pat mums viņi ir, lai viņi ir vēl vairāk. Nevis vieglprātība, nevis augstprātība, nevis tāda, kas grib parādīties cilvēkiem, bet tāda, kas ir pazemīga un lēmprātīga. Ja mēs zinām, ka sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras sirds un labas apziņas un neliekuļotas ticības. Tāpēc arī, ja jūs vēlties, mēs varētu kopā, ja jums ir vajadzība atkal kļūt pilniem ar spēku, ar drosmi, nāciet, lūksim kopā. Lūksim kopā. Ik viens, kas, es vienmēr to atkārtoju. Ik viens, kas mēs šeit atnākam priekšā, visa draudze lūks par jums. Te ne, nelūks viens cilvēks par jums. Bet nāciet priekšā, izdariet to izvēli. Jo tā kā sākumā teicām, mēs katrs kaut ko varam pienest Dievam. Bet mums ir jāizdara izvēle. Mums ir jāizdara tas pirmais solis. Bez viņa nemainīsies nekas. Mēs tā arī sēdēsim savā solā, vai paliksim tajā savā situācijās. Bet, ja jums vēlties, mēs varam kopā vienkārši lūgt, un Dievs ir uzticams un taisnīgs, un viņš nāk un atbild. Tāpēc eh, vēl kādu brīdi pārdomāsim, kas ir mūsu ēna, ko viņi redz, vai viņi tiek ietekmēti, vai viņu dzīves mainās tie, kas mēs esam blakus, to cilvēku. Vai mūsu mutes atverās, lai liecinātu tajā vietā, kur mēs esam? Darbi, mājas, hobiji, brīvais laiks vēl. Jūs esat zemes sāls. Jūs esat pasaules gaišums. Lūksim, un ja jūs vēlaties, ka par jums vēl lūdzu kopā, nāciet, vienkārši lūksim, liksim rokas virsū. Lūksim, piedzīvosim, ka Dievs atjaunot, dod spēku, atkal drosmi. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, arī par, par to, kungs, ka Tu mūs sauc, Jēzu, par, par šo zemes sāli, par šo pasaules gaismu, kungs, par šo pilsētu kalnu galā, kur, kur nevar palikt apslēpt, kungs. Paldies Tev, paldies Tev, kungs, ka mēs, ka mēs varam iet, kungs, un uh, runāt, ka mēs joprojām varam liecināt par to, kungs, ka Tu esi Dievs, ka Tu esi vienīgais, kungs, tāds, un ka ikvienam ir jāatgriež no saviem grēkiem, ikvienu ir jāatgriež no saviem grēkiem un jātiek kristīdam Jēzus vārdā. Lai mēs saņem šo grēku piedošanu un svētāk ar dāvanu, kungs. Lai mēs dzīvot svētu dzīvi, kungs, lai mēs dzīvot Tev tīkam dzīvi, kungs. Mēs lūdzam, kungs, ka šīs ēnas, kungs, kuras mums varētu staigāt līdz tās, ka, ka tās redz, kungs, šo dzīvi nevis kā izrādīšanos vai parādīšanos, kungs, bet ka tā ir mūsu ticība, ka tā ir mūsu atziņa, kungs, ar ko mēs dzīvojam, kungs, un ka tā ir dzīve. Debes tās mēs lūdzam, ka šai ticībai seko darbi, kungs, mēs lūdzam to, Tēvs, Jēzus vārdā, mēs lūdzam tiešām, lai Tavs svētais gars nāk par mums, lai tas mūs stiprina, lai tas mūs atjauno. Šī mīlestība ir daudz.